Сега, колко што времето така ќе ни дозволи, ќе преминеме на следната Павлова проповед во делата на апостолите. Завршишме со проповедта од 20 глава, преминуваме на 22 глава. Ке отвориме во дела 22 глава. Со 22 глава веднаш почнува Павловата проповед, кажана или изговорена на исто така едно невообичаено место, иеко сепак славно место, во храмот, но на скалилата од храмот, не за време на некоја богослужение, како во редовните богослуженија во синагогата и во храмот имало повеќе синагоги во разни а, <clears throat> места по внатрешниот трен, Но ова не беше богослужение, ова беше една ситуација во која што Павле прво беше уопсен како што значи му беше проречено од страна на Светиот Дух, зашто говореше пред старешините од Азија во Билет, како што му прорече и пророкот Агав во црквата во Кесарија, кога веќе беше пристигнат во Јудеја, значи на Приморскиот град, дека во Јерусалим го чекаат што? Го чекаат окови, го чекаат прогонство, го чекаат неволји. Него чека во Иерусалим добар прием и добар провод. Него чека таму. Такво нешто. И покрај сите тие предупредувања што ги добива, дека во Иерусалим те чекаат окови, пранги, синџири, сепак апостол Павле сака па сака да, да се искачи во Иерусалим. Рековме, зошто, зошто го сакал тоа? Што го водело ако ја исклучиме материјалната помош, материјалните дарови што ги носал со себе, од сите цркви во диаспората и сите цркви што ги основал кај народите, за браката и сестрите во Јудеја. Ако ја исклучиме материјалната помош што ја носел, што друго го водело како причина да отиде, да сака да се врати во Ерусалим по секоја цена. И покрај сите предупредувања дека таму го чекаат неубави работи. Неубави затоа што евреите се търсат луѓе. Особено тогаш. Тоа што апостол Павле го влечело кон Ерусалим беше неговата голема љубов токму кон тој народ, кон својот народ. Што вели на едно место во римјаните, кога би можел, Значи, апостол Павле би бил спремен, како Мојсей, што бил спремен на времето, да се трампа својот вечен живот да го загуби, тој да биде загубен за вечност. Зашто? За кој да се спаси? Те се кавате на тие збори? За неговиот народ да се спаси толку му било мака, толку му било тешко, што Израел се наоѓа во слепотија. Толку му било мака избраниот народ да не го препознае Месија, избраниот народ да не го препознае Христа, избраниот народ да не го прифати Христа, избраниот народ да, да го, не само да го отфрли, туку и да го распе и да го убие Христа. Римјаните 9 глава од првиот до еве до да читаме до петиот стих на пример. Ово е само еден еден вовет во Павловата проповед од 22 глава. Кажана пред еврејската толпа која што сакала да го растргне како диви зверови. Откако беше уопсен. Всушност, кога беше уопсен од страна на римската стража, беше, беше на тој начин спасен од растргнување, од, од своите. Римејте 9 глава, од 1 до 5 стих. Ви зборувам вистина во името на Христос, не лажам, Тоа го сведочи мојата совест во Светиот Дух. Што? Дека има голема тага и непрестана, непрестана болка во моето срце. Покажите проблеми што ги имал сведочејки и мисионирајки по, во странските земји. Апостол Павле цело време во своето срце носел голема тага и непрестана болка. И сега третиот, зашто повеќе би сакал јас да бидам проклет и одвоен од Христос, еве го тоа, како Мојсе што бил спремен, да, да се откаже и од вечниот живот. Само Господ да го сочува Израел, да не го погуби како што сакал, како што предложил. Повеќе би сакал јас да бидам проклет и одвоен од Христос за бракета своји, моите сродници по тело. Ева ова се вика љубов. Ова се вика љубов. Велики кога Христос пострада на крстот за нас, тоа го направи. Христос ја вкуси за нас вечната смрт, стана проклет во Божји очи, во очите на таткото, во очите на законот. И како што сведочи Лавајд, Толку беше тешка агонијата, тежината на гревот, што е, чувствуваше дека никогаш повеќе нема да го види Отецот. Значи, иако Христос знал дека ќе воскресне и самиот го, го најавувал тоа, но тогаш кога страдал, кога висел на крстот, толку била значи, тешка, толку била таа агонија, агонијата на гревот, на проклетството, толку била силна, што Елена Вајд вели во Копчот на вековите дека чувствувал дека никогаш повеќе, дека за секогаш ќе биде одвоен од Отецот, дека на вистина ќе умре со вечна смрт. Тој на вистина умрел со вечна смрт. Само затоа што е Божи син и со својата божествена сила станал од гробот на заповед на Отецот но на да вистина ја испил таа чаша, тоа проклество. Е, за фактот што е Божи син, што има Божја природа и што, што можел да стане, значи, да воскресне, тоа што него може никој друг, никој е создадено существо само по себе, тоа некако ни пречи или некако ни ја слабе во нашата свест помислата дека или или с вистината дека Христос ја вкусил вечната смрт. За нас тоа не изгледа така затоа што Христос воскресна. и требало да воскресне. Спасението ќе беше напразно, да немаше да постои ако не воскреснеше. Но вечната смрт не треба да ја сватиме само како како време траење. Бидејќи впрочем за мртвиот не е битно колку време поминува туку самото проклество, самата тежина на проклеството, самата душевна агонија низ која што Христос поминал. Уште додека дишал, не, че значи во самата смрт нема проклество. Што велеше татко ми на, на времето, Бога да го прости, на времето татко ми вака знаеше да каже, ами јас кога ќе умрам, јас нема да се срамам ако немате пари да ме закупате значи, се други збори сакаш да каже, не ми ја јадете за штедата. <laughs> Имајте обзор кога што да бидеќи јако ќе умрем, ја мртвиот нема се срами. Се разбра, тоа го шуваше така, повеќе како шега, беги тоа, тоа е вистина. <laughs> тоа е вистина. А, значи, не е, страшното не е кога ќе умреш. Страшното е како, како си живеел? Дали убираш со проклество на душата, со греф, во бунт против Бога и неговиот закон, или убираш во мир, во сладок мир, со голема надеж и очекување на утрото кое што веднаш ќе дојде после смрт, бидејќи за мртвиот не, не вреди, не постои време. Не е битно дали си мртв две години или пет илјади години. За мртвиот не постои факторот време. За верниот, веднеш после смртта и веднеш следниот момент е Христовото лице, Воскресението. Колко е тоа прекрасно. Не е битно колко, колко си бил мртв и четвртиот и петиот стих само да ги дочитам. Тие се израелци, значи браката негови по тело за кој што попрво би сакал тој да биде проклет и да го загуби вечниот живот, за тие да бидат спасени. Тие се израелци, ним им припага посинувањето и славата и заветите, ним им беше даден законот и богослужението и ветувањата, се ги, ги набројува сите предности што Израел ги имал. Дивни се и татковците, од кои потекнува и Христос, кој е Бог на сите, благословен до века. Амин. Еден од стиховите кои што многу им прече на Иховините сведоци, овој петиот стих. Исус Христос потекнува од нив, кој што е Бог на сите, благословен до века. Амин. И таа љубов, значи, кон својот народ, го носи апостол Павло во Јерусалим, иеко Господ го назначува да биде апостол на незнабожците, че да се спасуваат македонците, ахајците, галатјаните, кападокијците, римјаните и така натаму, сепак него не го напушта, никогаш не го напушта љубовта кон својот народ. И желбата, ако може некако да му поседочи на својот народ, ако може некако и да придонесе и тој за тие да се обратат, тие да се спасат. Таа љубов го води апостол Павле до Ерусалим. Тој, како што го нареко мејатата самота вистински патриотизам. Бејќи патриотизам без Бога и без вистината и без верата е еднакво на нула. И апостол Павле бива улапсен во Ерусалим, на да вистина. Како бива улапсен? И сакал да се задржиме вечерва на некои моменти, бедеќи самата содржина на проповета ќе обработуваме ако даде Господ веќе од следната самота. Апостол Павле пристигнува во Иерусалим, се срекава со Јаков, братот Господов, и како прв епископ на матичната црква. И остратите старешени, вели таму 17 стих од 21 глава, кога пристигнува во Иерусалим, браката не примија со радост прво лице множина, што значи тоа? Апостол Лука го пишува тоа, значи и тој бил таму, и тој бил со ниф на тоа патување, и на тоа пристигнување во Ерусалим. Браката не примија со радост. Добро, го скокаме тој дел, целиот дел, кој што зборува за тоа каков, каква дилема имале верниците во Јудеја, христијаните од еврејско потекло, и колку биле смутени и разочарани од сите, рекла, казала, од сите клевети што се ширеа против апостол Павле, сите гласини дека овој човек зборува против законот, дека овој човек го отпадува Израел, дека овој човек дека овој човек е Бог да чува. Чувајте се од него. Па му предлага да принесе жртви во храмот, да се очисти според еден старозаветен обрет заедно со други верници за да докаже дека тоа на вистина се лажни гласови. И след тоа поминува и што се случува. 27 стих, велија кога требаше да се свршат седумте дена за тоа очистување, значи, во храмот, азиските јудејци, значи, некои јудејци што беа дојдени од диаспората исто, што живееле таму, што, што го знаеле Павле од таму, каде што тој мисионирал, кога проповедал по нивите синагоги и потоа исфрлен од нив, кога ги основал првите христијански цркви во тие градови, во тие места. Штом го видува во храмот, што се случи? Експлозија се случи. Го побунија целиот народ и ставија раце на него, викајки, луѓе израелци, помогнете! Овој човек на секаде учи против народот, значи против евреите, против законот, против ова место, значи против храмот. А освен тоа, ова е најинтересниот дел, особено за брат Рече, и грци воведе во храмот и го оскверни ова свето место. Тоа само затоа што вели 29 стих, бидеќи притоа во градот го беа виделе со ефесијаницот Трофим и мисле дека Павле го вовел во храмот. Значи, Павле го виделе со некого во Чаир и мислеле дека со него заедно влегле овдека во црква, например. Така тоа ќе му дојде, само што Да, Павло друштво, и со доктор Лука, и со Трофим, и со други кои што не биле евреи, христијани, но не биле евреи, но со нив било друштво во Гарот, по улиците на Иерусалим, по чаршијата, така да се изразим по турски. Не значи дека ги вовел во храмот. тоа, кога постои клевета, кога, кога е во прашање лажно сведоштво, не е лошо, бидеќи до сегашните обвинения беа лажни, дека Павле зборува против законот, дека Павле зборува против храмот, дека Павле зборува и учи против народот, значи ги мрази евреите, овој е антисемит. Сето тоа беа лажни обвинения. Па сега кога изрекува толку тешки, а лажни обвинения, не е на одмет да се, да се дозачини тоа со уште една лага, дека на вистина ги вовел необрезаните да верници во храмот. Целиот град се раздвижи и народот се насобра, вели 30 стих. Целиот град се раздвижи, замисли како ова изгледа. Целиот Иерусалим слушнал од една уста на друга дека апостол Павле дошол во Иерусалим. И кога го фатија Павле, кој извлекува надвор од храмот. И веднаш вратата беше затворена. И кога сакаат да го убијат, значи веднаш, линч на лице место, пристигна вест до заповедникот на четата, значи до римскиот капетан, дека цел Иерусалим се побудил. А тој веднаш зеда војници и офицери се спушти кон нив, тие која го видува заповедникот и војниците престанаа да го тепаат Павле, Тогаш заповедникот се приближи. Го фати, Павле се мисли, и заповеда да го врзат со двојни ланци, вели овој превод. Двојни вери, македонскиот збор е верига, точно. Не е ниту ланец, ниту турскиот синџир. Македонскиот збор е верига. <laughs> Зошто двојни? Дали за секој случај? Неки, видите, овој римски заповедник имал една заблуда, имал погрешно мислење за тоа кој е овој што заповедал да биде фатен и окован. Ке видиме подоцна. <clears throat> Мислал дека апостол Павле некој опасен криминалец, за кој што бил разбрал од порано. Мислал дека е, дека е тој тој, значи погрешка го, го побркал со некој друг погрешка и мислеки дека е тој тој, затоа така заповедал. Па праша, го прашува сега народот, кој е тој и што направил? Од народот едни викаа едно, други друго. Еве демократија и парламент. А тој, не можејќи да ја дознае вистината поради сълната врева, заповеда да го одведат во тврдината. А кога стигнаја до скалите, војниците требаше да го носат поради насилието од народот. Значи, римските војници, оние што го уапсиле, биле всушност заштитници на апостол Павле. Самото апсалње било спасување на Павле од бесот на евреите. бидеќи многу народ ги следеше, вели 36 стих, и викаше, погуби го, погуби го, значи, смрт, смрт, смрт. Навивање за смрт. Кога сакаа да го воведат во тврдината, Павле му рече на заповедникот, можам ли да кажам нешто? Што е сега ова? Што побрал апостол Павле? Значи сега, замислите вака, стражата, заповедникот и римските војници всушност го спасиле Павле да не биде линчуван на лице место од страна на еврейската толпа. И сака да го внесат внатре во тврдината Антонија, која што се издига над храмот. Се разбира денес не постои нито храмот, нито таа тврдина но малку тоа да ви го предочам, да ви го опишам. Ако сте виделе макета на како изгледал Ерусалим во Христово време, ќе видите дека на на тоа ќе му дојде северозападната страна од храмот се наогела на повисоко место тврдината Антонија, која што била римската резиденција на римските прокуратори на местници кога доаѓале да престојуваат во Ерусалим, особено само само за големите празници, кога имало многу народ, многу евреи од диаспората се собирале во Ерусалим и морало да има и многу војска за да се контролира таа толпа. Бидеќи евреите, кои сега и тогаш, се експлозивна смеса. Многу лесно се бунтуваат. Тешко било да се контролираат. И покрај кјота кој што го изел, и покрај бесот со кој што се соочил, апостол Павле понатаму има љубов кон својот народ, замислете. И затоа пред да влезат во тврдината, значи пред да се изгуби од очите на оние што му ја посакуваат смртта, тој сака да искористи шанса да му биде дозволено, бара дозвола од заповедникот, да може да се обрати на тој джган, на таа публика, за да им сведочи, да им каже нешто. Замислите. Ова само затоа што чувствувал толку голема љубов кон својот народ, иако бил толку бесен и непријателски настроен против него. Значи, место да гледа како да спаси жива глава и што поскоро да влезе во тврдината, апостол Павле им вели на своите э, стражари, римските војници и на заповедникот, почекайте дали може да кажам нешто, дали може да се обратам, дали може да му прозборам на овој народ, посади мене, да им се обратам, бара на овој невообичаен начин бара прилика за проповед, бара прилика за сведоштво. Интересно, на кој јазик апостол Павле го прашал римскиот заповедник дали може да, да се обратам на народот? Точно е, бидеќи македонскиот диалект беше е, обштиот диалект. И сега, а тој рече, сега, го прашува него, може да се да му се обратам на народот? И овој целиот зачуден, римскиот капитан, се врти кон Павле, знаеш грчки. Зошто се зачудил толку капитанот? Затоа што имаат погрешно мислење, они се имаат погрешна предпоставка за тоа кој е Павле. И што мислил за Павла, кој е тој? Која била заблудата на римскиот капетан? Нели си ти оној египќанин, вели? Е сега, од овде, од овде може да, да заклучите каква боја на кожа имал апостол Павле и како изгледале евреите, изворните семитски евреи <laughs> опред 2000 години. Црни. Ако посетите и ден денес еврейската синагога во Солун, ќе мисли дека се наоѓате во шутка. Дали се ти оној египкјанин кој пред неколку дни крена бунт и одведе во пустина 4000 мажи разбойници. Е, е, што мислам дека Павле тој? Се разбира, немаше да мисли дека Павле е тој. Ако Павле изгледаше како било кој од нас тука денес. Еден белец, па нека биде и од медитеранска раса, како брат Борче, например. Што би рекол Милош Богданович, источен медитеранец, <laughs> староседелец на Балканот. Но не, Павлет говори, јас сум јудејец од Тарс, граѓанин на тој мощен познат град те молам, дозволи да му проговорам на народот. 40 стих од 21 глава вели, а кога заповедникот го допушти тоа, Павле застана на стапалата, му мавна со рака на народот и откако настана длабока тишина, почна да зборува на еврейски и сега почнува да му се обраќа на народот, поточно на арабејски, и ова еврејски не е точно, затоа што евреите во тоа време го зборувале арамејскиот јазик или древно-сирискиот јазик и денешното еврејско писмо е всушност квадратното писмо е, е сириско писмо. Она старо еврејско писмо на кое што пишувал еврејскиот народ од Мојсеј до Исаја и Јеремија, тоа било друго писмо и нивниот јазик бил друг јазик, иако сроден, за разлика од арамејскиот. И сега, Римјанинов не го знае, нито арамејскиот јазик, на кој што Павле им се обраке на своите сонародници, и нема да разбере што Павле секи им каже во 22 глава, во таа своја проповед, до еден момент кога повторно толпата ќе збесне и ќе ја прекине неговата проповед. Но, Со самата содржина на проповета ќе се занимаваме, рековме, следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. А јас би сакал пред да завршиме за денес, да ве подсетам на прашањето што ви го поставив како домашна задача мијатата сабота. Се секавате на прашањето? <laughs> да работи се секава. Ја ќе го повторам и нема сега да го одговарате, ќе го одговарате исто така следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Значи, во 20-та глава, кога проучува Фемијатите сабота, апостол Павле во 35-тиот стих од 20-та глава цитира Христови зборови, обраќајќи им се на старешините од Ефес и другите цркви во Азија. Со себе покажа дека треба да се трудите и да им помагате, но да не мокните, а исто така и да ги помните зборовите на Господ Исус, зашто тој сам рече, Еве и Христовите збори што ги цитира. Поблажено е да се дава, отколку да се приби. Прашањето беше, каде во Евангелијата Христос ки кажал овие зборови? И сега, за да го одговорите ова прашање, ви дозволувам и употреба на сите технички помагала, интернет, конкорданци, да вештачка интелигенција, се. Обовесе да го прајдете точниот одговор. Каде Христос во Евангелијата ги кажал овие зборови што апостол Павле ги цитира? Поблажено е да се дава, отколку да се приби И ако даде и здрави, ќе го одговори прашањето следата сабота.